Thank you. Benvingudes a 1984, una vegada més, un dissabte més, un programa més. Uh, I avui tenim un uh, programa també ple d'entrevistes i coses interessants, uh, però sobretot començarem avui... De los Clash, que és el cut de crap, con la canción Dirty Punk. 真想后悔。 riding machine About the time I And they insult my I am Gonna rock your neighborhood buenas tardes. Estamos aquí en 1984, otro sábado más y arrancamos esta vez con el baúl de Raúl, con energía, con música. Empezamos justamente con un poco de rock and roll. Como no, eran los Clash con el disco Cut the Crap, que justamente se, <clears throat> editó en octubre del 85 y aquí no estaba Mick Jones ni Tope Hodder, estaba justamente Joe Stramer, Paul Simonon, Nick Shepard, Pete Howard y Vince White. Eh, y bueno, ah, ¿qué, tiene? A ver, una pregunta, Raúl. ¿Qué, es lo que tienes en ese baúl? Porque no para de sacar cosas, la mayoría de vagadas ni tan solo repataxes. ¿Qué, es lo que tienes ahí? Yo intento tener siempre un poco de música de todo tipo, de muchos grupos, e intento pues, justamente por pues, eso, que le gusta a la gente. A la gente, por ejemplo, que lo tiene siempre ahí como lo tengo ahí de adorno, que haga bonito en casa, pues que intento pues que la gente lo vuelva otra vez a poner en casa, que vuelva, yo que sé, a, recordar esa, esa, adolescencia, esa juventud, esos años tan pletóricos que tenía cada uno. No sé, intento eh, siempre eh, eh, mandarle eh, y transmitirle esta sensación que yo a veces siento pues cada día, cada hora, cada minuto, cada segunda en que estoy durmiendo. O sea, el objetivo del baúl de Raúl es que animar a que todo el mundo desempolve sus eh, vinilos, sus reliquias, que tenga allá y tráulas tanto vinilos como CDs ya posteriori hasta los cassettes, que justamente yo tengo <laughs> un montón de grupos que intento recordar, <clears throat> eh, rescatar y recuperar en vinilos y en CDs Mm. Pero bueno, aún y todo en cassette me gusta como suena así en plan maquetero, con ese sonido sucio, ¿no? Que a veces las cintas no eran a lo mejor de, muy buena categoría. Y bueno, eso justamente es lo que se lleva. ver, ¿con qué nos deleitas? Ahora justamente voy a deleitar con otro grupo que este es en directo, que justamente es un grupo de Inglaterra también, como los Clash. Y son los eh, el grupo Chelsea que justamente fue de las primeras formaciones donde estuvo el gran Billy Idol antes de <laughs> formar Generación X y esta banda él tocaba la guitarra y vamos a, vamos a escuchar una canción que se llama Right, eh, right to the Work. Chelsea sonando. Qué pena que fue un grupo que duró poco, no sé si duraron unos cuantos meses y hicieron un par de grabaciones así sueltas en directo. Yo mm, que recuerde, no sé si llegaron a grabar algún pequeño EP y tal, pero es una pena, es una pena que mm, se disolviera y bueno, después surgió otro grupo que fueron Generación X, que la verdad es que fue un grupo posterior, ¿no? En, no sé si en el año 76 o algo así, eran muy jovencitos y tal. Y después Billy Idol en el 80 pues decidió pues cogerse las maletas y, hacerse las Américas allí a Nueva York, que justamente pues allí empezó ya a emerger como sex symbol del rock and roll y empezó ya también a ser como el rey del cyberpunk. <laughs> y como no, pues mira, vamos a poner una canción que como lo he prometido, ya que he dicho que tenía también por aquí algo de Billy Idol, pues pondremos una canción que fue uno de sus grandes éxitos ya a mediados de los 80, que fue el gran Rebel Yell. Eh, también es en directo, que se hizo en un concierto en el Montevideo. last night the little a dance She came a dancing to my door And last night the little angel She came up home and on my floor She said, come on baby We got a license for love And if it looks like this Pray help from above, Because in the midnight hour She come home no more hey, We the rebel, yeah 시기를 존시해야 돼 어때 찾는데 She sees me too bad Oh shit I not free you should me? Yeah what can set us free I leave it here by me Because In a midnight hour She calls they kids will go and they share in I see the sound all night singing it's your bed. And it's long and long and always hurt my ear. Seguro que más de uno se siente un poco Rebel Yeld, con Billy Idol ahí a tope, en Montevideo, California, en directo. Bueno, vamos a pasar de eh, el canto inglés y nos vamos ahí un poco al canto castellano. Y justamente, que mm, se me olvidó ponerlo la semana pasada, pero bueno, nunca es tarde para poner música. Eh, voy a poner un disco de un grupo que justamente ahora estaban eh, mm, de aniversario, porque ya hace 30 años que formaron esta banda. Y justamente han sacado un LP este año, han vuelto otra vez al rodaje, a grabar música, como no, en su más puro estilo. Y han sacado un disco que se llama justamente Estados Delincuentes, y como no estoy hablando de delincuencia sonora. Y bueno, ya que estamos un poco eso, en Estados Delincuentes con delincuencia sonora, vamos a poner una canción que justamente viene bien para esto, que se llama Timocracia, delincuencia sonora. son siempre los mismos rostros Fíjate en sus caras, son las caras que te salvarán Tenemos reyes que son símbolo de un polido estado Policía golpean, son la defensa del ciudadano Democracia En un mundo tan hermoso, sin miedo Democracia El poder pertenece a Un engaño electoral Ellos mandan, tú obedeces, ellos matan Y como mueres, sirve a tu jodido país Has de ser un buen cristiano, tú serás lo que ellos quieran ¡Cierra la boca, maldito cabrón! democracia En un mundo tan hermoso siente miedo, democracia Muriendo con tu sangre de pobreza, el el comunismo La clase media solo consume basta de clases y engaños Decidiendo cómo vas a vivir, decidiendo cómo vas a morir Es hora de plantar cara, de negarles todo apoyo Basta ya de esclavitud, que te den por culo gobierno La espada y la razón, nunca serán compañeros Un gobierno es ocasión, eso no lo olvidaremos Democracia. Oh, qué bueno, Delincuencia Sonora otra vez que están en marcha con sus nuevas canciones del nuevo LP que han sacado, Estados Delincuentes. Os lo digo que está cojonudo, que estuve escuchando yo la entrevista que le hizo justamente otro colaborador de radio allí en Madrid, que es Diego RJ desde el sótano. Desde aquí le mandamos un saludo y justamente Fede y Bernat, desempolvando, como siempre mi baúl, me encontrado con un disco que justamente además hacía tiempo, pero te puedo asegurar que tiempo que no lo escuchaba. Yo te puedo asegurar que por lo menos desde que salió casi el disco, desde el año 88. Justamente uh. es una gente que se hacen llamar Fernando Alcántara, que toca la batería, Fernando Pras, que toca el bajo, Carlos Japón, que toca la guitarra, Juan Macope, que toca saxos y varios instrumentos más, y Patuchas, que aquí dice que es el cocinero, o sea, el cantante del grupo. ¿De quién hablamos, por Estamos favor? Estamos hablando justamente de Pabellón Psiquiátrico. <laughs> <laughs> Justamente, además, eh, lo sacó el sello La General, que también eh, sacó mm, discos de TDK en su tiempo y tal, y me parece que también de Escorbuto. No, de, comando. De comando, eso, perdón. De comando, de y las guays también. Sí. Y vamos a escuchar justamente, todo el mundo seguramente que dirá, ah, pues pondrás justamente esa canción famosa que tenían, que eh, ¿cómo era la canción que se llamaba? Eh, ah, ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y claro, todo el mundo piensa, en las esquinas no se orinan, por eso están las cabinas. Pues no, esa canción no voy a poner, justamente de, otro LP e pues, eh, anterior a este. Voy a poner una canción de su disco Somos dos lactantes, y una canción que se llama Mata un mono, mata un inglés. Yo sé sanos, sanos. No entiendo lo que dicen. Mata a un mono, mata un inglés. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. Mata un mono, mata un inglés. O es que tienes algo mejor que hacer. Mira los hijos de la pérdida. one. Este, no me extraña que esté en tu baúl esta, ¿eh? <laughs> Pero al fondo. Al eh, fondo, fondo, ya te digo, o sea, cuando lo he descubierto otra vez, digo, Buah, tengo unas ganas de escuchar otra vez este grupo porque lo otro que tengo de ellos lo tengo en cinta, pero bueno, siempre intento rescatar y poder otra vez tenerlo en mis manos como toca. Y bueno, la verdad es que este grupo en Argentina hubiese triunfado <laughs> con, esta canción. Con esta canción en el tiempo de las Malvinas, seguro. Bueno, y aquí en Gibraltar, pues ya las habéis escuchado, o sea y en Hong Kong, a lo mejor también. Entonces, siempre que contra el imperialismo británico también a veces hay que eh, darle un poco de caña, porque mm. siempre donde imperia el imperialismo. Pero que los monos se queden en Cádiz. No, los monos sí, los, por favor, los monos tienen culpa, pero bueno, eh, a los monos se referían a los bobbies, <laughs> yo creo. y, hombre, pues, podríamos hacer un día un especial de estas canciones prohibidas tan, tan ácidas que siempre cada grupo tiene alguna, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eh, te viene a la mente hasta de alguna de decibelios o de ilegales para empezar pero me esto me ha, <laughs> recordado... a acabar. <laughs> pero me ha recordado la de, la de séptimo sello ah, de todos los paletos fuera de, Madrid. También era de esa <laughs> Bueno, es que por esa época había, ya digo, canciones que eran bailongas, aunque estuvieras en el peor bar, cutre, salchichero, y no venía a lo mejor a cuento con tus pintas que llevaras y tal. Y a lo mejor te ponían este tipo de música y disfrutabas como, vamos, hasta, hasta el amanecer. es más, creo que la canción de séptimo sello de, de todos los paletos de Madrid la ha cogido Esquerra Republicana de Cataluña para la campaña del referéndum por la autodeterminación para que todo el mundo sea consciente que no nos quieren en Madrid. <laughs> <laughs> Estos siempre están con sus chistes humorísticos muy de humor negro. <laughs> Pero bueno, eh, vamos a pasar a otro grupo. Nos vamos otra vez a. Mira, ya que estábamos hablando mata un mono, mata un inglés, pues nos vamos a eso, a las Islas Británicas. A estos no, por favor. <laughs> Pero son escoceses. Bueno, sí, son escoceses. Bueno, a ver, que está. Eh, sí, a veces la gente se confunde. O sea, ve la isla grande de la Bretaña y se piensan que todos son iguales. No. Eh, hay partes que están siempre en contra ¿no? del imperialismo han tenido con los ingleses y tal. Y como no, uno eran Exploited, con la canción de su disco eh, Let's Start a War, God to the Queen. Dale. sí señor, sí señor. No es el God City Queen de los expistos, pero es otro God City Queen también más contundente. Sí, sí, sí. Vale la pena mencionar que la portada de que disco De Exploited va a correr a la mano del dibujante Pushhead, el sí, norteamericano Lo menciona muy, pequeño, en, muy pequeñito y lo he visto ahora. Sí, por lo que tenga en encara espera la seva copia Jo ho crec. Sí. I, i ara, ara que ho pens, també, a eh, la pel·lícula aquella de, de, de Millennium, de... de, de... Bé, la pel·lícula de Millennium, la versió sueca, la primera, la nota, la Noemi, hi ha un moment donat que, que, que du la camiseta d'Exploited sense que posi Exploited. O sigui, dues dibuix aquest que... Dibuix de Pushhead. De Pushhead. Que, que tothom identifica amb la banda escocesa. Eh, sí. Ah. Bueno, continuem aquí al 1984. Aquesta setmana arrencam amb el baúl de Raül, Vengo, cargadito hoy. Hoy tengo ganas de escuchar música para estar a tope esta noche para recordar. ¿Por qué? Di por qué. venga, venga, venga. Bueno, esta noche justamente volvemos otra vez a la carga, los chuletones, mi banda de rock and roll, surferos y demás índoles musicales. Y bueno, tocamos con compartido con, como dice J, un split. Un split concierto. <laughs> Otra vez con los 13-14, una gran banda también de Garaje Sur, que a mí me apasionan con su órgano ahí estridente. no, Hammond, pero <laughs> bueno. <laughs> también estaría cojonudo, pero bueno, ese órgano también suena total. Y bueno, será esta noche a partir de las 11, 11 y media, para los que estén aquí en Palma de Mallorca, en la Plaza Gomila, en el Pub Tunnel. Mm eh, hacéis como muy buen, eh, muy buen equipo, ¿no? Estas dos bandas. que... habitualmente tocamos juntos y es que justamente nos llevamos muy bien. Hombre, somos conocidos, conocemos a integrantes de esa banda de hace tiempo y tal, y la verdad es que hay buen rollete. Y a a nivel musical que bastante bien, no? Que, estic, que toqueu que es Sí, sí, sí, a todo, el mundo más o menos eh, le, va que estemos siempre ahí juntos los dos y tal como también tanto ellos como nosotros no tenemos aún un repertorio que podamos estar solos una hora, hora y pico ahí dando todo el por todo, que más adelante intentaremos hacerlo, pues intentamos por lo menos, aunque sea así cortitos, dar el todo por el todo y más allá. <laughs> a Túnel, Chuletons y los 13-14. Y vamos a pasar a otra banda que, bueno, eh, viendo el otro día un documental sobre esta persona que justamente <clears throat> era cantante de esta banda que vamos a poner ahora, pues me emocionó mucho el vídeo que se han currado una gente de, Suecia, eh, en plan recordatorio ya seguramente que más de uno ya habrá adivinado quién es, que era el, <laughs> cantante de Precious el gran Kike Turmis, que justamente le podía haber hecho un pequeño recordatorio hace un par de meses, pero hoy se me ha venido a la mente, no sé por qué hoy me he despertado pensando en él y tal. Ya, desgraciadamente, Kike Turmis nos dejó, me parece que fue un 17 de octubre del 2005. Una pena, porque era un tío que nos ilustró con muchas bandas de ahí de la de la hornada nórdica, sueca, noruega y etc., como de Nomads, eh, Jun Juns, Helicopters, Tubo Negro, no sé, montón de bandas que la verdad es que cuando empecé yo a conocerlas me dejaron, vamos, con la boca abierta y babeando, digo. Y Raúl, ¿tú conoces en tu baúl a la banda que tenía Kike Turmix en los 80? Creo que cuando era cuando vivía en Bilbao. Ah, he visto algo por ahí, he visto algo por ahí, pero no la conocía. Yo, por ejemplo, yo pensaba que no tenía ninguna banda y fue cuando hizo los Preso Fuckers, me parece que fue a mitad de los 80. Y vamos, la verdad es que seguramente que yo digo, este tenía que tener alguna banda eh, anterior, porque la verdad es que pues era una banda que encontrarás en un recopilatorio que se llama Punk Punk y que se ah, llamaba Nacional Vale, vale, vale, o sea, esa es su banda. Perfecto, ok, porque yo ese disco de Punk Punk o el, también el otro mítico Más que Punk los tengo y tal, y la verdad es que no sabía que era Kike Turmis que cantaba <laughs> en este, este, grupo. Gracias por el dato, ya lo tendré en mente y tal. Y bueno, vamos a pasar con una canción que fue también mm, eh, puesta en la banda sonora de la gran película de Alex de la Iglesia, eh, el Día de la Bestia con Socio de Satán. socio de Satán, seguramente que somos más de uno en un sábado de la noche, como decía Quique Turmis. Desde aquí le mandamos un gran saludo que seguramente que está rocarrandeando con los grandes músicos que también están por allí. <laughs> bueno, a otra cosa mariposa, como dicen por ahí. tengo por ahí preparado algo que justamente, seguramente que más de uno querrá saber, mejor dicho, querrá averiguar quién mató a Bambi. Pues eso justamente lo que dice en el disco que ya cuando no estaba Johnny Rotten en la banda, pues sacaron un disco, y hicieron la película y tal, no sé qué, que era The Great Rock and Roll Y ahí los pistol eh, explican, wow, eh, Who Killed Bambi? Es una canción que ahora escucharemos y sabremos el porqué. Y si no la canta Johnny Rotten, ¿quién la canta? Pues mm, lo averiguaremos ahora. <laughs> Vaya. Bambi no será. Social little Bombay, never trust a hippie. And a punky bum, I'll kill a fighter killer in the rock and roll lobby. Oh, the sparky punkers, believers in the rain. With one big shout, they all cry out, Who killed Bombay? Hey! Who killed Bombay? Who killed Bombay? Who killed Bombay? Who killed Bombay? Who Killed Bambi? ¿Quién mató a Bambi? Es una, o sea, es una adivinanza a ver quién averigua quién era el que cantaba esta canción. Poler Tudor. Buah. <laughs> ¿Y este quién era, Larry? Explícanos un poco, así por encima si te acuerdas. Bueno, tampoco no... Mm, creo que tenía una banda también y no sé si eran escoceses o irlandeses. <laughs> y y se unió justamente cuando se fue en Rotten, pues dijo, venga, Es que yo creo que era, era pateaban todos... Era un poco... Eran todos del mismo barrio y... <laughs> Pero me parece que era un así un poco psicópata este tío, no sé, era un poco así como extraño. Sí, eh, bueno, humor inglés, no sé, <laughs> tampoco... sí, sí. <laughs> No sé inglés, o sea que... en Argentina no se estila demasiado el humor inglés. No. Eh, no, no. no. Sí, bueno, <laughs> sí. <laughs> Ah, bueno, ya sabéis que no era Johnny Rotten, era eh, Temple Tudor, el que cantaba esta canción. Y bueno, es, ya te digo, es un tema, ¿eh? <laughs> sí, sí, sí. ¿Todo el disco es así o como No, no, ah. me tiene después versiones de Eddie Cochran. Eh, bueno, sabes, Vicious cantando la canción que le hizo famoso cuando se hizo en solitario, el Magway. Ah, bueno, tiene el Ghost City Queen en sinfonía, ¿sabes? Con orquesta es un disco completamente prescindible. Sí, sí, no, hombre. Yo <laughs> cuando lo vi me dije, para mí, tío, o sea... Lo tengo, lo tengo en mi baúl. Ya, ya. Porque eres un gran asesor, pero es prescindible, ¿no? Sí, vale, vale. Eh, tienes que ser un gran fan de los Sex Pistols como... Sí. No, o Jaume Y la, mano melómano también, exactamente. Pero vamos, si <laughs> si ves la película documental que hicieron, la verdad es que es muy graciosa. Yo cuando la vi, que fue en el año... 87 en casa de un amigo, es que te lo juro que me destornillaba, tío, de lo que llegaron a hacer así, con dibujos animados, eh, trozos de conciertos de ellos, bueno, toda la gresca que tuvieron en ese poco tiempo que duró los pistos, tío, fue, o sea, tremendo, tremendo, tremendo, vivieron a tope la peña esta. Bueno, vamos a pasar ahora justamente con alguien local de aquí. Que justamente están por ahí de gira, pero tenía una banda con mi antiguo, bueno, con mi antiguo digo, con mi nuevo guitarrista de la banda Chiletones, que <clears throat> Bueno, no sé, tú. Moisés, Moisés. estaba en este disco, ¿no? Sí, era el guitarrista de Caníbales. Sí, sí, sí, exactamente. Ya, ha dicho el grupo, Los Caníbales, que el cantante está de gira con su nuevo grupo, es Trance. Están, no sé si hoy estarán en Zaragoza o. Sí, en Zaragoza, exactamente. Están en Zaragoza hoy. Y que además están están a eh, Tenemos aquí noticias más o manco frescas. sí. Ayer empezaron en Logroño, hoy empiezan en Madrid, o sea, siguen en Madrid, en Madrid, en Zaragoza, mañana en Madrid y me parece que terminan en. Bueno, realmente empezaron en Logroño, ayer estuvieron en Madrid, esta noche ah, de sábado están en Zaragoza y mañana domingo están ah, en, Barcelona. Bueno, me he equivocado de un, pues, sitio. Eh, mira, desde aquí pues, todas las que estén a Barcelona, ya sabéis, demà, no sé también dónde es el de trance, pero... Ni, no, ni tampoco sé. y Ahora y en este trance, pues, que molt d'ànims y que enhorabona per aquesta super gira que estan fent, que también els hi, els hi anirà pues bueno, de este disco de Caníbales eh, escucharemos una canción que a mí me flipa mucho, que a mí a veces en el curro me lo dicen porque soy un bicho. Eh, ¿Y qué número es? La 4. Ah, pues vamos a escucharla. ¿Sabes quién editó este disco? No. Después me lo dices. Ahora que estoy muerto, pero aún vivo y coleando estoy también. <laughs> Caníbales, soy un bicho. Tremenda banda que tenía Rafa Murillo con Moisés. Eh, Perico estuvo una la temporada al bajo. Aunque no sé si está en este disco que te comentaba antes. Ajá. Quien lo editó, lo publicó un sello independiente de Palma que se llamaba Primeros Pasitos. Ah, sí, tengo un vídeo de muchas bandas que también empezaron a hacer. Un VHS. Sí, en VHS lo tengo. Tenían un <laughs> videoclip de, de la canción de este disco, Si me saco un ojo, sácate el ojo. Sácate el ojo, sí. Si tu ojo te duele, arráncatelo. Pues, pues, Esto es de una película de hombre que tenía rayos X en los ojos. Pues sí. <laughs> Después de este CD grabaron, publicaron en Sedición, que era otro sello independiente, eh. aunque no tan popero. No, no, era más de eh. punk y de hardcore. Muy gran El, CD, el cassette Cuerpos, que también es muy recomendable, con, con Juanmi también a la segunda guitarra. Y luego ya solo con Juanmi a la guitarra sacaron un Tomato supo o algo así, unos temas, seis temas que están disponibles en internet en mallorca.punk, blogspot.com o Illa Sonora, que es otro buen blog que desde aquí os recomendamos para descubrir bandas de Mallorca. Pues bueno, va llegando el final del baúl de Raúl. Es una pena, pero bueno, hoy por lo menos hemos hecho un poco más extenso esta sección, porque tenía muchas ganas de escuchar buen rock and roll, buen ruido y ponerme a tono ya este sabadete. Y lo hacemos con otra banda también local. Como no, una banda que tenía nuestro gran amigo Tony Ramone con Kelly de. Burton. <laughs> Kelly Burton. De los. de los Defiance. Y Víctor Campanas. Y Víctor Campanas y tal, y era Holocausto Caníbal y... No, Holocausto Caníbal. No, no, Holocausto Caníbal no, es una película. Otro tipo de holocausto. <laughs> holocausto pomada. I don't know, no, Es que eh, estoy muy emocionado <laughs> hoy. Y con la canción Me gusta la mierda. Me gusta. Mm. Oye, pues, tú Bernat, has brinat un toque a trance aquesta nit? Pues, pues mira, si No, es és demà. Uh, A Barcelona? Sí en el barcaferino Banda Muerta y Robots. Pues vamos con Holocausto Pomada y... tres euros. Me gusta la mierda. escoltar 1984 a Ràdio Bronca 104.5 de la FM dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9 Ràdio Bronca 1984 I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. transitant, fent un cafetonat, hem vingut a fer a gravar uh, una entrevisteta amb en Carles que eh, ens explicarà una miqueta el tema de l'objecció fiscal, de tota la campanya i també el eh, que han estat els resultats. Mm -hmm. I, I bé, agraïts també aquí a la gent de Transitant que m'ho deixes espai, <laughs> és, un, és un nou espai per anar, per anar fent aquestes entrevistes i és molt agradable, per cert de Carles, eh, bones, benvingut al programa de 1984. Moltes gràcies. I per fer cinc cèntims així de mm, què, era què és l'objecció fiscal, ens expliques tant què és el projecte com a, eh, el que representa i el millor, doncs, ja que està amb això un poc la història, no? De... Vale. Bueno, l'objecció fiscal en realitat és un, és un acte de desobediència, desobediència civil. Eh? Mm. Eh? en la qual eh, gent que no estava d'acord en, en la manera en què en els llocs on se destinaven els seus, els seus impostos va dir, pues, bueno, pues no, no volen destinar-los en aquesta... Inicialment i majoritàriament se sol fer l'objecció de, de fiscal en el que són les despeses militars, tot i que llavors això se pot ampliar, però originàriament era això. Mm. I això se'n van donar compte quan hi havia tots els moviments pacifistes que van començar per molt de puestos entre els Estats Units, eh, en de la guerra del Vietnam, que la gent també se'n mm. donava compte de que, de que bé, que la gent sortia, se manifestava i criticava tot això, però llavors se'n donava compte eh, de que la millor es, es dobbers a on els de tenir dipositats, per exemple, en els seus banys, o els impostos que es anaven pagant eren els que finançaven totes aquestes guerres a on ells estaven lluitant en el carrer. Ah. I per tant van dir, és com una incoherència, dir, nosaltres estem en el carrer aquí eh, criticant eh, tot això, però per altra banda, en els nostres dobbers i en els nostres impostos són allà on ells treuen els dobbers per finançar aquestes guerres. Mm. I per tant va ser quan van dir, anem a tear d'arrel, diríem això. I per tant, si se'n va començar a plantejar-se a on van els nostres impostos, què se fan amb ells, i inicialment pot l'objecció fiscal és les despeses militars. I per mm. tant, el que pots fer és derivar eh, desviar, per dir-ho de qualque manera, els dobbers eh, que van destinats en, aquesta, en aquest concepte cap a projectes que tot apareixin positius, interessants i ètics i, i que puguin ser bons per a aquesta societat. Llavors, la campanya ja actual, la que feim nosaltres, hem ampliat aquest concepte no només a les despeses militars, perquè hem de tenir en compte que, per exemple, avui en dia es deute, es deute sobirà, que diuen, eh, major part és, és un deute il·legítim i si les despeses de defensa poden representar un 5, un 6%, es deute en, entre interessos i amortització pot representar de 8%. Per tant, ho hem de tenir en compte, tot bé que s'han anat a, a banys i a tota aquesta, tota aquesta mm. gent. Per altra banda, tenir les despeses de la monarquia, per exemple, les despeses de l'església, les despeses de control social, de tot el que és policia i tal i qual, i per tant totes aquestes, tots aquests conceptes eh, els hem, en certa manera, ampliat perquè la gent pugui fer l'objecció fiscal, diríem, en certa manera, la seva vida. en, mm-hmm. en què vols objectar. Hi ha gent que encara ho fa d'una forma tradicional, més més a les despeses militars, i hi ha gent que ho ha ampliat. Eh? eh a la resta de... Exacte, i per tant cadascú decideix quin lloc més vol objectar i en quin projecte els vol destinar això és un pot subjecció fiscal. Ah. I, I el que comentava una miqueta, el, el que és la història, quan, quan de temps, temps por, quan de temps eh, diguem-ne fa que se, se fa aquesta objecció fiscal? Vull dir... Home, jo dades, anem a veure, no, tampoc no el detenc completa. Jo mm. sé que, almenys a l'estat espanyol, jo crec que deu fer més de 30 anys que se fa, que se fa objecció fiscal. Vull dir, mm. això ho vaig començar a veure determinats programes de televisió i crec que fa més de 30 anys que se fa objecció fiscal de partir que és una cosa en aquest moment no sé si dir il·legal o alegal, és a dir, no, no és una cosa que, està, que, no, que estigui permesa, però que hi ha molta gent que ja fa temps que, que l'ofent. No? L'ofent, no, home, sí, 30 sí. anys són molts. Sí, sí, sí, sí, sí. Jo record ara com a anècdota que a un programa de televisió que feien a TV3, aquesta de vostra, vostra pregunta, de Josep Maria Puyal, mm. ara que era un, era un programa on hi havia més de 500 persones i, i quan varen demanar quina gent feia jutge fiscal, està clar que era una gent que venia a, a un programa determinat, eh? sí, ja però varen aixecar a mà unes 40 o 50 persones que feien en aquell temps adjecció fiscal. No? déu nhi però... I a Mallorca quan diries que comença aquesta, aquestes primeres experiències? Com a campanya col·lectiva, uns 3 anys aproximadament, col·lectiva. És cert que hi ha hagut, eh, per exemple, la CGT eh, anualment a nivell tant estatal com a nivell, eh, diríem, de, de Silla Balears, fan en teoria una campanya, hi ha una sèrie de cartells, però no, és un, no era una campanya molt activa. Així com a campanya activa jo crec que fa 3 anys que, que se fa, diríem, ja diríem, en xerrades, en mm. tallers, amb informació més... Eh, bueno, i s'han notat per resultats. Clar, clar, clar. Sí, perquè de, de, de, abans potser hi havia com a més individualitats, no? Exacte. Més alguns abans petits gent... grups que ho feia dins d'un anonimat i bé, o un anonimat, o bé, simplement a, nivell, a títol individual Exacte. o a títol grupal, el que fos, no? Sí. Però eh, la campanya pròpiament dita amb, una, amb un sentit ja més de, de, de recaptar també Exacte. altra gent que ho vagi fent com sentit, altres anys. No? Exacte, i és un sentit col·lectiu i un sentit mm. també de, de, de d'un cert suport entre tots. Mm. Eh? Jo crec que és un, té molt més força en aquest sentit, no només perquè un se sent més tranquil, sinó perquè també tens molt més, mm. molt més força. No hem no d'oblidar que l'objectiu de l'objectiu fiscal està clar que té com a bé col·lateral, per dir-ho, és que puguin finançar projectes que en aquest moment no tindrien cap tipus de finançament, sinó eh, una denúncia d'en què s'estan gastant els nostres doblers. Mm. Eh, què és el que està costant la monarquia. Eh? que és el que està, se n'està duent l'Iglesi en, en, en bé vespre, el tema de les escoles i tot aquests, eh, tots aquests conceptes, eh, el tema de la, de policia, que és una cosa que és curiós, però té molt pocs eh, retalls, eh, mm. eh, per tant el control social és molt important, eh, el tema dels organismes com l'OTAN i tot aquí llavors de defensa concretament, en fi, crec que hi ha molta, moltes coses a través de les quals se pot objectar. Mm. mm i, <clears throat> i llavors eh, la campanya vosaltres com l'heu portada aquest any, no? Perquè des de 1984 vàrem fer, eh, vàrem estar presentant una miqueta quan començàveu la campanya d'aquest any, del, mhm. del 2013 i què, què tal? Com ha anat la, el desenvolupament de lo que era la campanya? A mhm. nivell de xerrades, a nivell de suport, què és el que heu organitzat? Yeah bueno, com tot en el món és relatiu. Si ho, mm. si ho, si ho fem en comparant amb quan va començar fa dos anys o la de l'any passat, pues, eh, diríem, crec que tant a nivell quantitatiu com a qualitatiu ha estat molt més bo, molt, mm. molt més ben fet, diríem. És a dir, hi ha hagut més participació dels col·lectius, hi ha hagut molt més gent implicada, hi ha hagut més gent que ha fet objecció fiscal i, i molt més, molt més dobbers que s'han pogut desviar en aquest mm. nivell. Ara, mos falta encara molt de camí per fer en el sentit organitzatiu hem de tenir en compte que els col·lectius que formen part de l'Assemblea d'Objecció Fiscal eh, pues, aquest mateix que tenim transitant, o tenim Secocharxa, o tenim bé, s'imprenta en Lucio, Contrainfo, Sort Urbà, eh, tots aquests col·lectius són col·lectius també les seves limitacions de gent, eh, de, de recursos, etc que fa que a vegades eh, participar d'una forma activa eh, a l'assemblea de pot resultar complicat perquè no tenen prou eh, disponibilitat, prou capacitat per poder, per poder venir i això, clar, és una limitació que fa que, sa, que llavors la campanya pues, sigui més, eh, més ampla o no, sigui, mm. o no sigui tan ampla. Com moltes vegades passa, hi ha col·lectius que s'impliquen molt, eh, a vegades perquè tenen voluntat de fer-ho i a vegades els altres no ho fan no perquè no tinguin voluntat sinó perquè no tenen aquesta capacitat. Però enguany jo crec que ha millorat respecte a l'any passat, però ens hem d'organitzar una miqueta més bé. És a dir, enguany hi ha hagut una miqueta debats eh, importants torn al tema del funcionament eh, de la caixa de resistència, mm. eh, perquè llavors si un cas en parlaríem, de la caixa de resistència, i debats un poc també torn a la a la importància, és a dir, l'objectiu eh, té com a dues parts, una part que és la part de denúncia, eh, de descontent de com s'agasten els dobbers, i una part que és la part de finançament de projectes. Eh. Mm i també hi ha hagut un debat una mica entorn en aquestes qüestions, debat diríem més ideològic, eh? mm -hmm i llavors hi ha hagut la part més pràctica, diríem, de, de fer un PowerPoint, de veure bon, en quins en llocs prioritzant per fer, per fer xerrades, a veure si arribàvem en les, en les pobles, i llavors la forma de poder fer tallers, perquè la gent, d'una forma ja pràctica, pugui veure com s'està fent, com s'està fent subjecció fiscal, com se fa. Com se materialitza, com se no? materialitza, quan materialitza perquè... eh, sí. quan tu estàs davant de la declaració de renta Exacte, o sigui, la materialització ja sabem que també després és una desviació dels dobbers, aquí hi ha molt de, fa, molt de, molt Però de pas, part, se fa no? concretament. Però quan estàs allà davant, davant de l'ordenador, amb tot l'estrès de, sí, de dir, sí, sí, la declaració, i la declaració, pues, eh, clar, és, és, és un punt important que, que està molt bé que, se, sí. que, que, el suport, perquè jo mateix me passa moltes vegades que ja estàs allà allà que perds completament l'Oremus amb, eh, amb, tot, mm. amb tot el que d'això, que com per afegir aquestes històries, no? Sempre se fa al principi molt complicat. No? Aprofit per dir que la mecànica purament de, de fer subjecció fiscal és molt senzilla. És molt eh? senzilla. Eh? Una mm. cosa és la declaració de renta, que la fan molt complicada, complicada. la fan molt complicada, per això ja hi ha la gent que té els seus assessors per mirar de defraudar en el màxim, per sí. això tenen en Rato i tota aquesta gent que sí, sí. En, en Botín i tots aquests. per a nosaltres de peu molt resulta complicada però el que és fer subjeccions sí és molt senzilla. De fet, la gent, eh, eh, moltes vegades, les xerrades com que se sorprèn de dir ah, ja això, està. això, això és tot el que hem de fer. Eh? Mm. Pues, eh, I la part, diríem, de més feina, que no, no és molta feina, és perquè nosaltres la feina amb bastanta transparència. Eh? Llavors no sé si entrarem en el tema de com fer-la o no entrarem, però eh, a la declaració de renta quan l'entregam fent subjecció, incloem, eh, posam dins la declaració de renta una instància, és a dir, un fol clarament diferent en el que se posa perquè quedi clar, posam un full de transferència o un rebut del col·lectiu que ha rebut aquest bes, és a dir, no, no ho fem d'amagat, per dir-ho mm. manera. No és que canviem una xifra de forma que no mos vegin, sinó que obertament deim nosaltres, eh, a més fins i tot a instància, eh, explicam exactament en quina casella han fet la modificació, de quin mm. import l'han fet i, i on han destinat els dobbers. Per tant, no ho poden fer més clar. Mm. Per tant, el nostre objectiu final és denunciar que s'estan utilitzant bombers, diríem, per entre altres coses, matar, com és el tema de sa, de sa defensa, mm. i per, desigual, per temes de desigualtats, mm. sí, el tema de la monarquia, que és una institució anacrònica i que, i que només fa mal a part de, dels seus uh, dirigents o el que mm. sigui, el tema de l'església, eh, etc. Crec que hmm. són temes importants per poder denunciar. Eh? I bueno, ja que estem aquí ara com a mode de conclusió de lo que ha estat la campanya, vull dir, a nivell, de, a nivell estatal, com comparatives, crec que hi ha hagut un bon resultat amb, amb sí. això i, i bé. No. Eh. Sí, mira, aquí, per exemple, a Mallorca, perquè això també és un altre repte que tenim, si ja vam parlar, és que estaria bé que la resta de les illes també això s'arribés, eh? perquè ara mm, per ara sobretot és a Mallorca. Mallorca l'any passat gent que va, mos va comunicar que havia fet objecció fiscal eren 15 i en guany han estat 62. Eh? Si l'any passat varen desviar en torn a 8.000 euros, ara la quantitat exacta no la sé, en guany han estat 20.600 i pico d'euros que han desviat. Per tant, ha augmentat significativament. Mm -hmm. Eh? no? A nivell d'estat de, espanyol, m'apareix, ara vos ho diré, a nivell d'estat espanyol s'ha aconseguit recaptar, recaptar 116.000 euros eh, en torn a 900 objectors per tant, tenint en compte que nosaltres, si mateix representam un percentatge, tenint en compte que les illes, el nombre d'habitants és molt inferior a altres mm. comunitats autònomes, doncs crec que s'ha... I també una cosa que destacaria de, de les Illes Balears és que eh, en, els, en els altres llocs de l'estat s'objecta per quantitats inferiors. Eh? Aquí, per exemple, a Balears la mitja que surt per, per objectors de 350 euros, mentre que l'estat espanyol la mitja està en torn de 100 euros. Per tant, hi ha, hi ha, bastanta, hi ha bastanta diferència. També sé que aquí hi ha una o dues persones que han objectat per una quantitat més alta, això ha fet pujar la mitja, però en general l'import eh, mm, per qual s'objecta és bastant més alt que la resta de l'estat. No? hi ha determinats llocs on no hi ha pràcticament eh, objecció. Aquí, per exemple, a nivell d'enguany, destacaria com a positiu eh, Aragó i Catalunya que han augmentat, no tant com nosaltres, percentualment diríem, mm. però sí que ha hagut, ha hagut un esforç i un, un augment. I mm. en canvi, per exemple, País Valencià i Madrid, pues, que són dues comunitats autònomes també bastant representatives, aquestes han, han davallat. I en general, eh, la eh, cosa com a que entre el que augmenten i el que diminueixen se manté una miqueta, però no hi ha un increment significatiu respecte a, eh, a l'estat. Eh? Mm. Aquí hi ha hagut i, per tant, Mm, serà interessant veure a nivell eh, d'altres comunitats autònomes segurament què ha passat, si és que la campanya no s'ha fet com toca, o si la resposta de la gent és diferent, si és que ha fet una bona campanya i no hi ha hagut resposta, que simplement no l'has feta. Per tant, s'haurà de veure què és el que, què és el que han fet. Aquí nosaltres hem fet crec que, de cara a l'any que ve hem de millorar una miqueta, posar en marxa aquestes comissions que vos havia comentat abans, una comissió de, per fer tallers i per fer les xerrades, la comissió de suport per la gent, per si un cas eh, té qualque dificultat pugui tenir aquest assessorament, una comissió de comunicació, aquests que comuniquen la gent de la, diríem, des, del mateix membres de l'assemblea o en altres llocs de l'estat, mm-hmm. la comissió, diríem, de projectes, que és altres redon, els projectes que volen formar part de l'assemblea, expliquen el seu projecte i complint una sèrie de condicions com els participar a l'assemblea, que siguin autogestionats, eh, etc, pues que, que formen part de... I tot això són coses que hem de, que hem de millorar. Eh? Fins ara, per exemple, l'any passat l'assemblea pràcticament se va reunir sobretot durant la campanya Mm. de, de renda, és a dir, a partir d'abril fins a més o menys juny. Nosaltres el que intentam és que la cosa no mos agafi... I... Estava per les Exacte. <laughs> Exacte. Intentar agafar l'escola per les Exacte, i que no, no mos agafi això, diríem, i ara ja començam a fer feina ara, eh, mm. que, que ara queda bastant per la campanya, perquè no mos agafi... Eh, mos ha d'agafar preparats, amb una paraula. Clar. Ah, ja, ja. Tot, així, amb tots els powerpoints ben preparats, amb les Eh, en el tema dels tallers també ben preparats, tenir clar quines les persones que són les que assessoran, les que donaran suport, etc. Vull dir. Sí, no, i és que a més és un, eh, és anual, vull dir, és la, la gent també se l'ha d'anar a poc a poc minant-se moral, <laughs> conscienciant una miqueta dir, escolta, que està tot bé, que tal és donar certa confiança, no? una certa Exacte. estabilitat i que a vegades la gent necessita no? per, per acabar-se de tirar la piscina amb aquestes cosetes no? clar, clar, clar, clar. Mm. jo crec que és una és una decisió que val, que val molt la pena. Eh? Mm. La deducció fiscal jo crec que és una, és una decisió que val molt la pena perquè té el doble objectiu que és la denúncia i a la vegada es pot finançar projectes que són molt interessants i molt positius per, mm. per nostre entorn. Per tant, això m'ho poso molt positiu. No, i tant, és ben important, ben important. I si vos pareix canviar-me una miqueta... Digue... Sí, si vols, si vols, per exemple, eh, si hi ha qualque adreça d'una plana web ah, que clar. tingueu, o si hi ha un correu electrònic al que se puguin adreçar els interessats en participar i que ens estiguin escoltant, que diguin mira, jo me vull afallir, ser un, un activista més ja. i parar el meu granet de sorra Mira, eh... ara m'has agafat perquè de memòria s'adreça... No, M'apareix que és objecció fiscal Mallorca eh, raisap.net, però com que no estic segur jo aconsello que vagin a la pàgina de contrainfo.cat, mm -hmm. que allà hi ha eh, molta informació sobre l'excepció fiscal, tant de la campanya d'enguany com de les anteriors. Mm -hmm. eh? Mhm. I també ara profit per dir que sortirà l'anuari i també hi haurà informació. Però eh, en qualsevol cas, si posen les paraules d'objecció fiscal i Mallorca en el Google eh, o, en el cercador que tinguin, podran, podran mm. tenir informació. Però és veritat que info tenen una informació molt ben, molt ben donada sobre el tema de subjecció, alguns articles i tot, cada una de les campanyes, en vídeos, en, tot està penjat allà. I trobaran també els punts de contacte. I Exacte, com a, punts de contacte. Tant si volen fer subjecció com si volen participar eh, més, eh, Exactament. més activament en tot, en tot aquest projecte. També és veritat que quan comenci la campanya sí que se fa una difusió molt més ampla, Clar. en certa manera. És a dir, ara nosaltres fem una, una mica la feina prèvia, eh, més de, de ret, reteguardi, no sé com se diu, més de darrere, mm. per llavors, quan comencen la campanya, sí que a través, sobretot, dels tallers i les, i xerrades, pues, hi haurà, pues, eh, esperam, si enguany hem pogut fer crec que hem fet 10 xerrades i 5 tallers eh? n'hem fet mm. ara, per dir-ho, Solla n'hem fet a Vinicelem, n'hem fet, fet a Manacor eh, ja no sé si me qualque puesto i a Palma un parell, mm. pues mos agradaria si en 5 anys hem fet 10, pues, per fer l'any que ve pues, 15 o 20. Mm. I, ara, I això també s'ho estén, perquè ja aquests 62 objectors eh, poden informar altra gent de com l'han fet, quin resultat han, ha tingut, i per tant jo crec que ah. això creix aquí d'una forma ah, exponencial. Ah, jo que una vegada s'ha fet objecció fiscal una vegada, se continua, no? Com que... Jo penso que, que sí que val la pena, sí que val la pena, sí, sí, sí. Sobretot quan tu veu eh, determinar projectes, com ara mateix de Transitant, o de Secocharge, o de Contrainfo, vull dir, Contrainfo, eh, de quan va començar ara, francament, eh, és un mitjà de comunicació en aquest moment que és un referent, sí, sí. Eh, i que moltíssima gent ja consulta aquesta gent de tan bona que té amb si vols saber què s'està movent a, eh, a Mallorca ho saps a través de Contrainfo per tant mm. vull dir que, que hi ha projectes d'aquests que jo crec que eh, han rebut un impuls eh, important gràcies a, a l'objecció fiscal la possibilitat d'haver comprat una impremta que valia bastant de dos bé se va fer gràcies a la l'objecció fiscal de, de tota... Xerrant de, tota la imprenta Lucio. Exacte, la imprenta Lucio. Exacte, efectivament. Mm. Sí, sí. El ressort urbà, el de la teva visió, en fi, que són projectes que jo crec que tenen eh, que van cresquent també gràcies a l'impuls que pugui donar un determinat moment l'escola lliure, ara no, ve també, vull dir, mm per tant crec que són... Mm. Era la part que mos faltava, no? Quin tipus de projectes se financien amb això, no? Exacte, són I... Eh, aquests que, que hem dit. Eh. Ah, molt bé. Sí, molt Bé. Llavors, òbgament, eh, la persona que fa l'objecció tria eh, allà els projectes que nosaltres, eh, diríem, Oferir, proposam des de la campanya, que són aquests un poc que, que hem parlat, ara llavors qualsevol persona que vulgui fer objecció fiscal i vulgui destinar a qualsevol altre projecte eh, jo que sé, que ell, per ell sigui més proper o perquè el conegui més, pues, pues ho pot fer. Jo ara, per exemple, un company pues, es, està a la cooperativa Cova Negra i pues, de, de, del Figueral li va dir pues, mira, jo m'agradaria objectar i, deixar, i donar papers. Pues, ho va fer la cooperativa. Si un altre i fins i tot jo sempre dic que si ara qualcú té un veïnat que, que ho està passant molt malament, una família amb quatre fills que no tenen per menjar, per dir-ho de qualque manera, pues, també pot destinar-se seva objecció a aquesta gent. És a dir, no... O sigui que hem trobat la piedra filosofal de, per finançar per fi... totes aquestes històries que sempre claro. tenim el problema i que al final sovint que que Clar. acabam venent cerveses de llauna a un sí, euro, sí, no? Sí, sí, sí, sí. sí. I hi ha una possibilitat des de, no, des de l'individu sí. per destinar un, un, un set d'obbers, no? Sí, sí. Que Tenim una força immensa. Jo això, jo això ho comparo amb el tema del consum. Vull dir, nosaltres com a consumidors tenim un poder que no en som conscients. Vull dir, si altres demà volguessin fer tombar la Coca-Cola, la farien tombar no mos dona la gana, o no mos posen d'acord, o són molt comodons, o perquè no sé què, el que sigui, però... Però quan un surt del seu amagatall mos trobem molt sols, de vegades. Ah, efectivament, sí, això quan veus problema. com altres s'animen, dius, ah, doncs pues, jo també. Exacte. Exacte. És una mica el que xerràvem al començament i aprofitant per canviar a la millor sí. de, de tema, no? Tu ens comentaves que ets activista des de fa molt d'anys mm -hmm. i que a lo millor pues, una de les primeres experiències teves va ser l'objeció de consciència, no? Sí, en el servei militar en el servei militar obligatori i, i com va, en, en pocs anys, com va girar i com, Clar, com, com se va sumar ruta. tanta gent, perquè eren molt de joves que li tocaven primera persona i no s'escapava ningú, no? No, no, no, exacte. Ningú s'ho hagués pensat mai que haguessin pogut arribar i que, a més, fos un govern com es de és que al final l'eliminàs, que s'ho havia d'imaginar. Jo recordo una vegada també una d'aquestes xerrades de sinsubmissió i tot això, i hi havia tots els partits polítics, uh, tota la ristra, i al final eh, uh, el, el del PP era el que, sí, sí, no us preocupeu, nosaltres Clar. quan estiguem allà eliminarem la mili tots, li dèiem de tot, sí, però al sí. final va ser així. Sí, sí, sí. Evidentment els interessos són, són clars sí, i meridians bueno, i, també i tal, no? És una fruita però... que, que va anar madurant, no sí. gràcies un PP precisament, no, no, no, no. però va caure en aquest moment, que ja es pogut caure qualsevol altre, vull dir que... Clar i jo crec que sí, que, que és, que és important eh, el canvi d'hàbits eh, nostres, perquè jo crec que tenim, ara parlant d'altres qüestions molt més transversals, diríem, però si, tot, si tots els que ens movem eh, des de manifestacions, a lluites, en totes les lluites que duim en marxa, canviéssim algun dels nostres hàbits, com per exemple bon dipositar amb els nostres bombers, eh, que s'ha els nostres bombers, mm. si el nostre consum el feim a tendes de comerç just, si el de feim a tendes locals, el de feim a tendes ecològiques, eh, crec que totes aquestes coses, eh, el tema de l'energia, per exemple, si, si tenim encara Endesa o Iberdrola, que són lladres, pues, tenir-los a, eh, a eh, Som Energia o altre tipus de d'organitzacions d'aquest tipus. Jo crec que han de, han de fer aquestes passes, perquè si no, si ens limitam a, a queixar-nos o dir que lo dolentes que són determinades empreses de determinades actuacions i no fem un canvi, jo crec que no, no, té, no té futur. Per tant, a més de la frustració que genera, clar, no? Exacte, exacte. Que... Per tant, és important que després d'haver-nos emprenyat fóssim una passa. Diguem, mira, eh, Iberdrola, eh, Endesa, Gas Natural i totes aquestes que fan, tots sabem que fan, doncs pues, me passa som energia eh, que, bueno, que determinat tipus de producte sabem que, que passa el que passa a Bangladesh, que se moren mil persones amb unes instal·lacions on es dies abans les dones havien dit que sentien cruix. Pues, eh, si s'han trobat etiquetes del Corte Inglés o s'han trobat etiquetes de no sé quines empreses, doncs eh? pues, eh, pues, pren una decisió i dic, bueno, pues, on vaig a comprar? Eh? Pues, etc. Vull dir, on compres cafè, on et sucre? Eh... És el que tu dius, no? De... També cada vegada cobris la cartera perquè vulguis Clar. o no, siguem l'alternatius que vulguem, pues, decidir. Duem una cartera, cadascú amb el seu pressupost, no? I tries, no? Quan tries una marca o tries un producte o tries un establiment, eh, això e, és, és un exercici de, de decisió... Exacte. Diari, més quotidià. diari, quotidià i, i, i, i hem de donar compte, hem d'empoderar eh, i de ser, con o sigui, ser conscients de lo, que, de lo que fem nosaltres primer amb els nostres dobbers, eh, que els dedicam a... Eh? i no, i no desil·lusionar-nos, perquè moltes vegades t'agafa la, la, la, la, la història aquella no, però tothom fa el mateix, tots som iguals i no sé mm. què, i dius ja, però... Però no és vera. No és vera. No, no és vera. No manco... Això és un discurs que interessa a determinada gent. És sí. dir, dir que tots són iguals, clar, jo ja ho entenc, vull dir, ara a nivell polític també, a eh, tots els els interessa dir que tots són iguals, ho sí, entenc no. molt bé, mm. però no és vera que tots són iguals. Mm. O sigui, el món està fet de grisos, no de, ni de blanc ni de negre, està fet de grisos, i tots aquests matisos, doncs, pues, està clar que perfecte no és res, però bueno, a mi que no, no m'ho comparin determinades tipus d'actituds de, i determinat tipus mm. de comportaments amb altres. Amb altres. Mm. Això també... I ara que xerràvem amb, amb, amb, en que fem els nostres tot bé, eh, sí. eh, també mos podies eh, explicar una miqueta què és aquest projecte que també estàs a manco i tens una, un, si una cama, un sí. dit o què tens sí. posat, no? Que és eh, el projecte de, de Fiare, sí. eh, que és una... Bé, mm, jo no sé si és exactament una banca una banca ètica, que no, exactament eh, és una cooperativa... És una vull cooperativa, dir... és una cooperativa de banca ètica. De banca ètica. Eh? De banca ètica. Eh? Mm. I és una cooperativa, diríem, que se distingiria la millor d'altres tipus de banques ètiques, almenys a Mallorca, que tots coneixem a lo millor més la eh, Caixa Colònia, que ha estat la primera que hi va haver, que, que més que caixa ètica té productes ètics, mm. no? Eh? perquè té algun, alguns que no tenen, diríem, el qualificatiu d'ètics, i llavors hi ha triadors, diríem. Mm. Però, clar, eh, la característica principal de, de la cooperativa de Fiare és que primer, aquest procés, tot el procés des del seu inici ha estat molt participatiu i molt transparent. Ha estat una banca que s'ha construït no des d'un Consell d'Administració, no des d'uns accionistes, no des d'un reduït grup de gent amb un funcionament vertical, sinó tot el contrari. Això que ha fet que, bueno, que des del 2003 s'està posant en marxa. Estem parlant de fa 10 anys. Eh? Sí, ja. per tant, la solidesa d'aquest projecte és brutal perquè el número de socis, per exemple, de FIAR a nivell estatal està entorn a 5.000. Però és que un soci és un ajuntament, un soci pot ser Càritas, un altre soci pot ser jo, un, un individu. Mm. És a dir, per tant, la solidesa d'aquest projecte és molt grossa. A més, cap soci pot tenir més d'un 1% de lo que és el capital social. Per tant, això també li dona una solidesa. Eh, mm. I, i, es, I es vot que pugui tenir eh, pues, un ajuntament és exactament el mateix que puc tenir jo. Per tant, en aquest sentit, és molt horitzontal, és molt participatiu eh, i és molt transparent, és a dir, a través de la web un pot saber eh, el dia a dia del procés d'aquesta de, cooperativa que eh, esperem que, que a mitjans o finals de l'any que ve ja pugui, ja es pugui funcionar com a cooperativa eh, aquí a, a Mallorca bé, i a tot Espanya. Mm. Ara, fins ara ha estat actuant com a agent financer de la Banca Popular Italiana, però ha funcionat, és a dir, hi ha una oficina a Madrid hi ha una oficina a, eh, a Bilbao i una oficina a Barcelona, on hi ha gent que ja hi té, que ja hi té d'on més. Eh? Ara aquí en aquest moment el que sí poden fer nosaltres és formar part de la cooperativa, és a dir, poden molt fer socis a partir de 300 euros, eh, aportes capital social i ja formes part de la cooperativa. És a dir, qualsevol persona que tingui interès en això pues, doncs, ho pot fer. I jo anim moltes associacions, en aquest moment associacions que hi ha, hi ha a Salta Senaia, hi ha Càritas, hi ha Deixalles, hi ha se tenia Golcari, se tenia el Pere Mascaró, abans filmacions, eh, no sé si m'han deixat alguna, però bueno, hi ha bastantes, bastantes entitats i tot i que aquestes entitats en aquest moment passen per unes dificultats econòmiques importants, la majoria, han vist la importància que té donar suport a un projecte d'aquest tipus perquè és molt probable, per no dir segur, tenint en compte que totes les queixes, exceptuant que la Colònia i la Dontinyent han deixat de ser queixes ja, ah. és molt probable que no hi, no hi hagi altra manera de poder tenir un finançament per a aquest tipus d'entitats que en la banca ètica. Eh? I per tant, donar suport eh, a projectes de banca ètica en aquest moment, ja sigui un ja sigui l'altre, el que passa que a mi Fiare m'agrada més per aquest caràcter més participatiu mm. que té i més transparent, però que en general crec que la eh, banca ètica és el que en el final podrà fer que hi hagi finançament per, per els projectes que a nosaltres no es pareixen interessants. Per tant, eh, per, per això és importantíssim que funcioni la banca ètica. Jo vull sobre on van els bombers, no, mm. no vull Mm, no vull que ni, ni un euro meu a finançar un, un vagi a finançar determinades elèctriques, de, de, de, tema de l'energia nuclear, tema, no ho vull, és a dir, per això és mm. importantíssim, per a mi mm. res, i per tant... Eh. Uh, eh, molts dels oients a lo millor se demanen per què és una sucursal d'una cooperativa eh, d'una un, uh, banca ètica italiana. Mm -hmm. Comentaves abans que, sí que degut a certes dificultats sí, sa, de la Banc Banco d'Espanya. No? Degut a la fama que han donat determinats comportaments eh, financers com el Banc de Santander, el BBV, a la Caixa, que són, són bancs que bueno, tots coneixem eh, quin tipus d'ús fan del seu dos eh, quan donen suport... Eh, a més, això surt a qualsevol pàgina web de qualsevol de salta dir mirava una edat nur i posava clarament com el BBVA o eh, el Banc de Santander estan finançant, diríem, projectes armamentístics i coses d'aquestes. No és una cosa que, se, que no se n'amaguin. Bueno, mm. De fet, allà és on hi ha negoci i ells... Sí, clar, i ells tenen són productes financers. Sí, ah, sí, sí, sí, sí. i ells... Ha de ser públic. Exacte, ah. i ells, eh, i ells hi van en aquestes, en aquestes coses. Per tant, eh, clar, que passava? Que eh, el comportament que han tingut eh, i tot el tema de que el que ha passat amb Bankia, totes aquestes coses, ha fet que el govern hagi fet una determinada lleis per mm, restringir molt o per mm, posar més pegues a l'hora de constituir una banca, en aquest cas. I per tant, els requisits ara són molt més estrictes. Eh? Mm. Seran d'una banca o d'una caixa? O de les és una cooperativa. Coses. És una cooperativa... És no una... dic aquestes restriccions que són més per la banca o per les per la, caixes per la caixa, o per els dos no? sistemes? Bueno, és que les caixes en realitat ja no n'hi ha. Eh, caixa Colònia i caixa tinyent. Per tant, no sé, no sé, no sé exactament si són les mateixes per un i per l'altre, però en qualsevol cas, les dues que han sobreviscut no necessiten d'aquests requisits perquè els tenen de sobre. Caixa Colònia i Ontinyent tenen un, unes, um, ehm, que diu, unes garanties sobrades. Quan, per exemple, el Banc d'Espanya va posar una garantia que en vez de fos del 5% fos del 8%, Caixa Colònia tenia 13%. Vull dir que no, mai, perquè aquesta colònia se d'on tinguem no la conec tant, però m'imagino de... eh, diu, sempre han donat es do, eh, sempre, o sigui, no han entrat dins el negoci especulatiu eh, és una banca, és una caixa, perdona, local eh, i que a més va ser la primera ètica d'Espanya, també ho hem de tenir en compte aquesta colònia va ser la primera ètica d'Espanya, tot i que eren productes ètics més que de banca mm. i bueno, això que deien que és que, que aquests requisits s'han fet com a molt més eh, molt més elevats pues, quan nosaltres ja, eh, clar, has de tenir un determinat capital social per poder, don, per, per poder iniciar un projecte d'aquest estil i cada vegada els requisits eren molt més eh, difícils d'aconseguir i un determinat moment d'aquest procés, d'aquest camí, va ser quan, eh, ja de tant no tot ho puc contar perquè no el de ser, hi va haver els contactes amb la banca popular i italiana. Eh? I van començar els contactes amb ells per veure menys si, tenint en compte que eh, avui en dia, tenint en compte que ja estem dins Europa, es poder fer una cooperativa de banca ètica que ja intervenguessin dos països, pues, encara això l'enfortia mm. molt més. I varen començar els contactes, la confiança des de tot d'una base mútua, és a dir, òbviament, la banca italiana en de 8 o 20 anys que té d'experiència de, amb aquest tema, que ara mateix acaba de passar una auditoria, per això també s'ha retardat un poc el projecte, que ha anat beníssim, o sigui que està, podem dir que ha anat superbé l'auditoria, eh, no s'anirà eh, a ficar amb una cooperativa espanyola sense saber que hi ha unes garanties i saber que és un projecte seriós i la mateix nosaltres amb ells. Per tant, hi ha hagut aquesta confiança mútua i, i ells han vist pues, que, que ampliar el projecte cap a, cap a l'estat espanyol pues, era, una, era una bona forma també d'arribar i clar, nosaltres supos que nosaltres aportem un poc aquest esperit més innovador i més, més nou, diríem, sí, i és, i és l'experiència que tenen. Ah. I també donen una garantia, clar, ara no te puc dir exactament, però crec que socis a Itàlia n'hi ha entorn de 37.000. Eh, quan parlant d'un Consell d'Administració, que són no sé quants són, potser són 1.200 o són eh, i d'aquesta gent que van corbata i, i que l'únic que volen és treure el màxim benefici, malament eh, hagi morts, eh, hagi ferits o se destrueix el planeta, doncs aquí parlant de 37.000 socis. 37.000 socis que, com havia dit abans, poden ser des de persones eh, entitats com Càritas o entitats com, jo que sé, com de les més petites a les més grosses, o poden ser ajuntaments, o poden ser institucions públiques, etc. Mm. Mm. I, bueno, i això és, és, és el projecte de Fiare, que jo crec que, que també és una... Es, contribueix a altres projectes també molt interessants en temes de banca ètica, cooperatius, però mira, jo estic fent aquest. Jo crec que avui amb aquesta xerrada tant tu, Carles, la veritat és que a part de ser més conscients de on hem de posar els nostres dobbers, <laughs> no? no? Sí. De, de, tant, tant on els hem de guardar, on els, com, guardar. On els hem de posar, com on els hem de, de desviar. desviar. On s'han de desviar. <laughs> I, I la veritat és que amb això és, hem de ser conscients d'aquest punt, no? que nosaltres tenim molta força també, o sigui, tenim força amb, amb, amb tot aquest tema econòmic, no? I, mm, i bé, i la veritat és que estic molt content d'aquesta xerradeta perquè al final pareixia mentida hem lligat la subjecció amb el tiare sí, eh, sí. Molt, Hombre, molt. té que veure el destí clar, clar. des d'on ve eh? sí, sí, sí. l'objecció els desvia però llavors també sabre aquest d'on ves que, que, que potser tenim més aturats en el compte veurem que, eh, eh que fan en els nostres clar, bombers eh? que, que això és importantíssim que fan en els nostres bombers i... Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. No, gràcies a vosaltres. Ah, jo crec que passaré una cerveseta. Ah, Jo me faré una d'aquestes cervesetes artesanes que tenim per aquí. Perquè... <laughs> bueno, no ho direm perquè com estem en diferit... Sí. Ah. <laughs> bueno, te convidam a que venguis a mitjans 2014, sí. al 1984, i ens contis com va el naixement, va. el parto de Fiare. Exacte. Sí, Perfecte. sí, sí, que segur que anirà, que segur que anirà prou bé.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 Uh, eh, estem aquí a 1984, el mes passat van mantenir a la Maria Bel, va presentar un període de llibres que tenien aquí Transitant, aquest és l'espai una miqueta que, que dediquem mensualment a, a Transitant, als llibres i a, a les seves activitats. I avui tenim en Xavi que, mm, que res, mos explicarà, mos contarà, començarà en primers llibres, no? comencem amb llibres, me pareix genial. Gràcies per, per invitar-nos de nou. Sí, ja ho saps que també eh, estem molt contents de tenir-vos aquí, que teniu de novetats, així es podran venir després a, a, a transitant i, i firar. Molt bé. I uh, bé, avui així, més que enfocar-ho a, a nivell de novetats, eh, havíem pensat així de, ara que just fem, fem un any i han fet així un parell d'activitats d'autoformació, mm -hmm. que mhm. diem l'altre curs d'autoformació, que bàsicament és no? juntar-nos un grup de persones interessades no? en, eh, en eh, alguna temàtica concreta i bé, proposar certes lectures de distints textos i d'alguna manera, de manera col·lectiva no? doncs, eh, aprendre juntes i generar no? un poc de, de pensament propi també no? i de, i de sortir de la dinàmica de que sempre ens vingui algú a explicar coses, no? sinó no? de mm. formar-nos nosaltres mateixes. I bé, avui he portat tres llibres, que d'alguna manera els dos primers són de cursos eh, d'autoformació que han fet aquest any. Mm -hmm. eh, el primer s'emmarca dintre del curs d'autoformació que vam fer sobre eh, autonomia obrera als anys 70, que el vam fer durant la passada primavera. I avui us he portat aquí el llibre Grups Autònoms, una crònica armada de la transacció democràtica, Eh, que és un llibre d'en Johnny Depp, eh, i de, pel, pel local, que, mm -hmm. que ara recentment ha fet els seus 25, 25 anys, anys sí, és sí. a dir, ja un projecte eh, tot, tot un referent a Barcelona, no? I a la resta I arreu del món, eh? Vaig estar llegint el, el, eh, el llibre que han tret 25 anys del local i tal, i, i la veritat és que és això, és, eh, és com aquí jo en aquest sentit, no? Perquè et dones compte de, de l'envergadura que ha agafat, no? Una cosa que comença tant com a local sí, i al sí. final és un referent a nivell també mundial, no? Exactament, exactament. O sigui, enhorabona també. Exacte, enhorabona des d'aquí també a, a la gent del local. Transitant, i, arribarà, arribarà. <laughs> De moment, el primer any, ja, ja, molt bé, molt bé. ja n'estic Està prou bé, prou bé. I do, doncs, aquest, eh, aquest llibre, a part vam tenir la, la sort de, de bé, de, de poder dur en, en Johnny, eh, mm -hmm. aquesta passada primavera, com us deia, que ens presentés el llibre ell en, en mm -hmm. persona, i bé, eh, és un llibre, no? com, com us dic, no? el subtítol ho indica bé, una crònica armada de la transacció democràtica, on, però, eh, és curiós, no? Perquè posa... Eh, tenim sempre com a, com a més eh, en ment no? la, la transició. La, el concepte de transició, la, el, no? El concepte de transició. I això és una transacció. Exacte, no? Sí. Bé, des de tots els moviments així, sobretot no? moviments autònoms i, i llibertaris del moment, no? es va conceptualitzar ràpidament la, no, el concepte de transacció en el sentit de que mm. bé, la, el que ens han vengut no, com una transició modèlica no, i exemple de la democràcia no, occidental doncs no va ser més, o m'atreviria, o almenys bàsicament, eh, re, una transacció de que bé, els mateixos jutges del franquisme van ser jutges democràtics el dia següent, no? Mm. Eh, la, la plana major dels polítics del franquisme van seguir integrats entre la dinàmica política, els banquers van ser els mateixos, mm. en fi, no? Sí. Que, que no va haver una purga real no? en, en un règim feixista igual que va passar a Itàlia o a Alemanya, on sí que es va, es va combatre el feixisme finalment i es va, es va fer un punt i final, no? És a dir, aquí a l'estat espanyol hi va haver com dèiem, és una, una transacció. No. De totes maneres, el llibre aquest, així com altres textos sí que han més d'una anàlisi més en profunditat d'aquesta dita transacció, el llibre d'en Johnny ens aproxima més als, eh, als grups autònoms d'una manera molt, molt particular. No? Ell, ell va fer una presentació, a part que jo vaig trobar brillant aquí a, a Transitant, on eh, nosaltres havíem estat amb textos, com deia, no? més sessudos, no? d'entendre, mm. de, no? fer una anàlisi de tot el que va passar i tal, i aquí hi ha doncs, unes cròniques on òbviament sí que contextualitza, <laughs> contextualitza perdoneu, eh, la, el moment dels grups autònoms, eh, mm. eh, sobretot a, a, a Barcelona, i, i la, la particularitat que té és que aquí parlen en primera persona no? doncs molts de, no? dels, dels activistes que ell va fer un estudi no? eh, amb entrevistes no? Mm. posteriors a, a, molte, a moltes activistes que estaven no? eh, doncs, eh, agrupats en aquests, eh, en aquests grups autònoms i, i bé, no sé, per nosaltres va ser doncs, tot, un, tot un plaer, jo us invito molt a, a llegir-lo, no? Ja, ja no? és de eh, distints, hi ha una, una, una part que tracta sobre, sobre <clears throat> la part del mil, eh, molts grups autònoms a la, a la, a, a Catalunya, tant a València, Madrid, País Basc, en fi, no? I, i com us dic, jo el que sí que destacaria del, del llibre és, com us deia, no? aquesta primera persona, no? aquesta no? investigació doncs, amb, mm. amb no? Això de, de detall, no? diguéssim, i de, i d'aproximar-se a, a protagonistes directament no? d'aquests anys. Que recordo també que varen comentar el llibre de Grup d'Autònoms eh, quan va sortir la fantàstica imatge de, de que els Mossos d'Esquadra havien agafat... Eh, ara no recordo aquí, aquí ara els de l'Ateneu de Sabadell era possible? No, ara no me'n recordo aquí, havien detingut. Havien detingut a cinc persones i havien posat a la taula la típica foto amb totes les armes i tots els elements eh, que els vinculen amb la, amb la violència i tot, no? I, i recordo que entre, entre unes barres de fer exercici i coses rares pares també algun ganivet de cuina i coses així també hi havia el llibre de... De, de grups autònoms, exactament. Sí, sí, sí. de material que tenim a transitar, no? Tenim un net de cuina, tenim el llibre de Johnny i molts de llibres, moltes armes que, sí. que es consideren terrorisme, no? Uh, per, per part de uh, l'Estat, sí. Dixant? <laughs> Però... Tal qual, sí, tu sí. Tu també teniu poreu rentadores i teniu Dixant? <laughs> o... també tenim, de, exactament. Uf, sí. tenim Així molt que... malament. <laughs> I no, oh, sí, sí, exactament, sí, sí, va sortir fotografiat en aquesta famosa taula, sí, sí, sí, no? Sí, que, sí. que eh. comentaves. Mm. Sí, sí. Mm. Va ser una bona propaganda. tot, tot, de tota manera ja el coneixíem. Molt bé. <clears throat> doncs bé, eh, després, seguint avui, no? De fet, eh, he intentat així agafar una selecció que lligava un part, no? en part la part com us deia, no? dels distints grups d'autoformació que hem anat tinguent i també una, una línia no? històrica, no? Així, i, mm. i com a segon llibre doncs duc aquí una, una edició de, del Grillo Libertario que agrupa, bueno, que té, té com a títol de Bruces contra l'Estado mm. i que agrupa dos, dos textos Eh, avui volia del, primer, que es de, de Castells, que es diu La transformación colectivista en la industria y los servicios de Cataluña desde 1936 al 39 y que l'acompanya también un text de Marciano Cárdava, que es de La revolución del 36 y el colectivismo agrario en Cataluña». Mm. De la és, és un llibret així molt curt, eh, en el sentit que són textos que es llegeixen ràpid, es llegeixen molt bé, crec que estan molt ben escrits. Quina dita, quina dita. I, i l'edita, com deia, el grillo libertari. Ah, vale, grillo... I, I bé, d'alguna enfoquen les dos, dos de les grans parts del, del, de, de la moguda col·lectivista no? durant aquells anys, mm -hmm. per un pany la, la part més industrial, no? centrada més sí. en, en Barcelona sobretot, i per altra el col·lectivisme agrari, no? que en aquest cas s'entra en mm. Catalunya, tot i que, bueno, com sabem, no? de la territori del País Valencià va ser molt, mm, molt, molt forta i fins i tot molt, molt, molt més canyera, no? Sí. amb una evolució del diner pràcticament i, i tal. Aquest llibre s'entén més amb, eh, amb la qüestió de Catalunya, com, com deia, i l'he llegit així, és un dels textos que vam agafar com a... com a... com a com a text així complementari d'una sessió d'un dels, dels últims grups d'autoformació, que de fet vam acabar aquest passat dijous, que era, que era un curs que es deia Desencerclar eh, els espais comuns mm. i que treballava tot el tema de, diguéssim, de lo que són eh, els comuns, eh, de commons en anglès, més conegut així potser perquè és un tema també més del món anglosaxó i que ara està molt, no, molt present en molts de moviments socials arreu de l'estat sí. espanyol. Mm tant des del món digital, que és des d'on va començar no, a treballar-se, no? Eh, des de tot més de software lliure, eh, no? iniciatives tipus Wikipedia, eh, tot el peer-to-peer, -peer, mm. no? etc que coneixem, però que està estenent a totes les, no? tant béns materials com immaterials, des de recursos naturals com pot ser no? s'aigua, a terra, etc, a qüestions com l'educació, la sanitat, eh, etc. No? Aleshores, mm, nosaltres també vam elegir aquest text perquè en molts de, dels de de cursos que es fan sobre els comuns rarament es fa referència a les qüestions del 36, cosa que nosaltres vam voler explicitar en aquest curs, no? Mm -hmm. De fet, això ja és una paraula meva que vaig utilitzar el dia de, que va venir, de fet, eh, mira, agraïm des d'aquí a Dolors Marín, que va venir a fer-nos una xerrada justament sobre no, les col·lectivitzacions en aquells, en aquells anys, que aprofitem que ara que està per aquí a Mallorca, que tenim mm. un, un bon contacte amb la gent dels, dels oblidats, i no fa una presentació que venia acompanyada, com us deia, per aquest eh, text complementari. Uh, I el que us deia, no? que jo, jo, una mica a vegades a lo del 36 li dic que va ser com l'experiència a gran escala de, de supercommon, no? és a dir, de, sí. la, la, vegada que s'ha ficat, no diguéssim, eh, s'ha interpel·lat el capitalisme de manera no? a, a, a, a més directa i més... aquí de... Sí, manco aquí... Sí, no? Justament. Els últims anys, doncs, hi últims 100 anys pràcticament. Exactament, no? experiències més anticapitalistes eh, que hi ha i a més, a més global Exacte, no? Anticapitalista i a part d'una crítica, no? diguéssim, integral a l'Estat, no? I una, això, una, no? Almenys durant els primers mesos, no? Que ara no entrarem en un debat clar, llarg, no, sí, va, va, no falta... a, el Manco sí que es va, es va ficar, de, que és una mica el que el text d'Antoni Castells ens mm. vol, mm. ens, vol, ens vol dir aquí, no? Eh, mostrar com sí que va haver unes fases, no? Molt clares I, de lo que va ser... també està en, en un parèntesis d'una economia de guerra. Exacte, exacte, ah. sí, sí. Aquí en Antoni Castells ho, en xarra no? dels distints eh, moments, no? el que va ser no? des del juliol del 36 fins a l'octubre, no? que és quan ja, no? diguéssim, es, mm. eh, es fa el decret de col·lectivitzacions, quan eh, es munta l'exèrcit regular, no? quan l'Estat ja torna a agafar no? una, vegada, una la força no? d'estat republicà, i, i després... Eh, eh, un, un segon període no, que arriba fins al maig del 37, no, que amb els fets de maig doncs, realment hi ha tota l'esquerra que estava en contra de les col·lectivitzacions no? i d'una organització més autònoma i llibertària, doncs, eh, no? eh, perden, perden ja, no? diguéssim, tota, tot bueno, impuls... no diria tota força, però ja, però, ja, ja la força impuls, bàsica... Sí, el Manco troba i... una, una, una barrera, mm -hmm. una mhm. barrera allà, troba un... Exactament, però fins i tot, eh, malgrat no, aquest atac no, contra revolucionari, sí que les col·lectivitzacions es van, moltes van, van arribar fins al final de la guerra, no? i pues, pues destacar en aquest sentit de, de lo que anomenem no, eh, dels comuns, no? de com ficar no, una economia en comú, doncs aquí sí que no, tant les col·lectivitzacions d'empreses concretes com les agrupacions, no? que eren ja col·lectivitzacions conjunts d'empreses, diguéssim, que aquí expliquen Antoni Castells, que eren eh, no, pues, el govern per sectors i tal, doncs van van, eh, van aconseguir millorar fins i mm. tot fins i tot el nivell de, de, de, de criteris que, que potser no són els que més m'interessen a mi, però fins i tot el nivell de criteris productivistes, no? Sí, que és, sí. doncs, els, els, no? els, els capitalistes quan van recuperar les seves empreses van trobar empreses que fins i tot funcionen millor, millor. en aquell moment que no, que no pas abans de, de l'aixecament feixista del 36, no? És a dir, que és una mica un demostrament històric no? de les possibilitats que hi ha no? d'autogestió, no? de creació d'autonomia i de eh, capacitat no? de la gent de, de, de, de, de, de que agafem, no? diguéssim, la, la, d'alguna manera la, la vida nostra i col·lectiva no? a les sí, nostres que, mans, que siguem conscients més enllà de l'Estat i, del, i del capitalisme. Que assumim, no? que assumim que també nosaltres és, ho podem fer i tenim, a, eh, tenim també, eh, d'alguna manera, també l'obligació d'agafar aquestes eines de, de poder també, que ens empoderen i, i que, i que, que, bueno, que són nostres també. Exacte, sí, sí, d'alguna manera Ah, el curs ho comentàvem, no? que a vegades llegis això i a vegades per un costat no dius uau, per altre a vegades gent que diem, hòstia, no, mos quedem així com, entre cometes, hosti, que lluny que estem, no?, ara mateix de, no? Mm. d'aquests moments, però jo crec que estem en, eh, en un procés, o sigui, qualsevol procés revolucionari o de transformació social vos vol temps i el que estem ara pues, és a poc a poc creant els nostres espais, els nostres, no?, eh, les nostres economies alternatives, els nostres locals propis, els nostres centres socials, sí, no? Sí. etc. No? I ara estem en una fase de, de a poc a poc anar creant aquest comú no? que, que vam destacar durant el curs. Mm. Creant-lo o recuperant-lo? Ah, eh, creant-lo, jo, jo crec que les dues coses. Jo crec que això ha sortit al curs molt, no? de, que hi ha una part defensiva, no? una part de... tenim una agressió permanent, no? Mm. Per exemple, ara l'agressió molt bèstia que hi ha és contra la propietat intel·lectual, per exemple, no? Si ara estem així, no? En, en, en, en un moment en què el capitalisme aquest postfordista el que vol i on veu que hi ha el, el suc, no? És en eh, qüestions de coneixement i tecnologia mm. i bé, la lluita a internet per la seva neutralitat i fent tot el tema de patents, etc. no? És una mostra molt, molt gran d'aquesta no, usurpació clara sí. i a veure com ens defensem aquí. I, de fet, jo dic creació també perquè això, vull dir, dintre de no, una dinàmica sí. capitalista que la que vivim, doncs hi ha petits forats on es creen, no? diguéssim, altres relacions socials, no? Van xerrar molt dels comuns com a relació social, no? Com, com canviem no? una, una relació no? més individualista, més, no? que és el que el capitalisme crea aquesta subjectivitat, no? més fixada en el, en, el, eh, en una posició, com deia, individualista i de, no, eh, de cost-benefici cap a una posició molt més solidària, d'ajut mutu, no, de creació de, col·lectiva de, de projectes, no? Bé, està bé també pensar també que és vera que hi ha molt... Que està, eh? està clar que tots estem contents que hi hagi projectes que durin eh, molts i, i tal, no? Però a vegades també la, la, la creativitat eh, que té el, el anar recreant, el anar repensant les coses, eh, el afrontar-te noves històries i haver de, de, de, de portar noves solucions o noves respostes també és, un, és un, unes coses molt, és un moment molt generador, no? La creativitat i la resposta continua de a, a diferents coses, no? Un poc... Exacte. És una de les coses que també me genera molta... m'agraden molt, no? Això de com se regeneren les coses i com se repensen, no? Exacte. I, I com se repensen les respostes. Sí, no, sí, no. i d'alguna manera estem en un moment històric així, no?, de repensar-ho tot i de, sí, sí, i de, de, fet, i de eh, realment s'està crear... formant, un, formant un, un, un model eh, i per tant ara hi ha més cletxes que hem d'aprofitar per, a, per a construir aquesta altra, aquesta mm. altra alternativa, no? Sí, sí. Molt bé. Molt bé, doncs, si us sembla, passem ja a l'últim llibre que volem presentar avui, que ara, això, doncs, eh, seguint una idea de futur en dos, en dos, <laughs> en dos dimensions, si si ho permeteu. Fem un vot. Fem, fem un, un vot, no? sí. Fem un vot, per, primer perquè presentarem una novel·la ara, perquè, ah. perquè no, algo de narrativa, que sempre estem així presentant més assajos, ser, i és una narrativa mmm, també molt peculiar, no? De fet, és eh, l'obra que, que tenim aquí a davant es diu El salari del gigante, Eh, és una edició de Pepitas de Calabaza i obra de, de José Ardillo, que d'alguna manera eh, l'he elegit, entre altres coses, eh, doncs, eh, primer perquè ara, no? Després, hem, hem, hem fet un repàs històric no? abans, així sí. més enrere. Això és una novel·la que està centrada l'any 2098, ja us avanço, és a dir, és una cosa no? eh, de especular en futurs eh, possibles i que està marcada dintre de, no? del eh, José Ardillo eh, no és només novel·lista, o sigui, ha tret un parell de novel·les, però ell, ell treballa molt, molt la qüestió del, de l'antidesenvolupament, és a dir, de la crítica, no, a la, al progrés i a la tecnologia com a tals, i, i en, en aquest altre format, no? Eh, com us dic, no? molt més amè, molt més eh, distès, que fa, fa passar una bona estona no? eh, eh, llegint-lo, ens presenta eh, doncs, eh, un possible futur, diguéssim, no? i com us deia, sempre la, no? aquesta història l'any 2098 a, a la península ibèrica, en concret. Uh, eh, el en, continent, el continent. El, eh? el, el continent, continent, sí, no, no, no és a Mallorca, lo que, no, no però bé, però, però, però estaríem dintre de la mateixa dinàmica que, que de creuar a la... S'ha de creuar Uh, sí. <laughs> però bàsicament el que fa és una... Bueno, una... especula un poc, no?, i uh, en, en, en com pot Mm, desenvolupar eh, en un futur eh, proper, no? en els pròxims no? d'aquests 90 anys no? que, que ens separen més o manco, mm. eh, una deriva del, del capitalisme cap a un, el eh, que ja anomena no? una espècie de, de burocràcia dels recursos o un, o un ecofeixisme en el qual, eh, doncs, eh, com us deia eh, José Ardillo, que ve de la línia més antidesenvolupista, doncs, eh, ells eh, bé, assumeixen de que el capitalisme ara no, doncs, s'està doncs enfrontant a una crisi eh, no només econòmica, no només eh, social, no, que és la, mm. pot ser més visible no, a totes les portades dels diaris, sinó també de, de recursos i d'energia. No? Aleshores, en un possible futur més d'escassetat, de, no? De, no? on havent passat el pic del petroli, on eh, no, diguéssim l'economia mundial no pot seguir creixent no? de, la, de les maneres que, que ens ha acostumat aquestes últimes dècades, doncs d'alguna manera eh, col·lapsarà no? entre els anys 30 i 40 d'aquest no? d'aquest eh, segle. Mm -hmm. eh, aquest, aquest llibre està centrat, com us deia, al 2098, els protagonistes són diferents... Eh, eh, personatges no? que, que han mm. participat eh, molts, en la, molts en posicions de poder d'aquest futur eh, eh, ecofeixisme, que és, que és interessant, perquè ell fa, ell fa una crítica amb com l'ecologisme, que avui és una... No? Acaba... L'ecologisme que nosaltres el, nosaltres el definiríem avui com una posició no, ah, progressista, no, no, no, sí, sí. i tal, eh, clar, té una possible deriva, no? diguéssim, molt... Eh, molt ficada en l'optimització de recursos no? i en com organitzar un estat ferri, no? i parla d'una una, en diu la, la Europa organitzada, no? que està en guerra permanent amb l'Àsia, en fi, hi ha tota una història així, els Estats Units han caigut abans, bueno, això són filigranes seves, però el que sí que és és una economia de l'escassetat on realment es fa una organització no? planificada de l'economia des d'un punt de vista eh, eh, com us deia, d'absència de, eh, total de recursos, problemes d'abastiment d'aigua, etc. No? I com la gent doncs, eh, es fa una proletarització brutal no? de la societat i en xarra, no? amb feedbacks, no? de, en flashbacks, perdoneu, de, de resistències als anys 40, de com la gent se'n va al camp, com la gent al final és no només se'n va al camp voluntàriament, sinó se la força en el camp perquè les ciutats ja no, es esdevenen uns espais eh? obsolets, en fi, no us vull avançar més coses perquè Bé, sí, no? el que, que l'interessant és que la gent agafi, justament, aquesta part, justament és la novel·la, no? Exactament, la, <laughs> la, la, però, la però perquè ho situeu sí que jo no, el descobria no, com una, una aposta xula de, de, no, diguéssim, de pensar en possibles distopies, però lo, lo guapo és que, eh, i això jo crec que ens afectaria a totes avui, no? eh, la gent que parla del 2098 pensa en nosaltres, és a dir, pensa en, hosti, la, la, la gent de l'any 2000, 2010, què, què, què, què van fotre? No? És a dir, mm. veient no, on anàvem no, com, a, no, com a <laughs> societat global, com collons no vam aturar no? una, màquina, una màquina de destrucció com és el capitalisme avui eh, en, en expansió. No? I interpel·la directament, però tant no, no, no és una, sense ficció abstracta en un planeta que no sé què, sinó que interpel·la la història la real d'avui, no? La, la crítica social actual, Exacte. no? La, la fa des d'un futur Exacte. Mm. Així que res, jo us invito també, si us fa ganes, a, a aquesta lectura. I, i res, de fet, ara també l'he elegit perquè també en línies de futur doncs, a transitar tenim la idea de, de fer algun... Eh, no sabem si serà un format de grup d'autoformació com el que us, els dos que us he mm. comentat abans o bé unes jornades no, així més compactes però sí que tenim ganes de, de dur, de dur, de dur distints eh, col·lectius i distints autors de, de la resta de l'Estat, eh, vam xerrar en el moment amb Miguel Amorós, a veure si té ganes de venir, pues, el mateix Ardillo, gent de, mm. gent de Raïces, de Cul de Sac, que tenim ganes d'invitar, eh, amb la gent de, de Cul de Sac ja vam poder contactar la Fira del Llibre Anarquista sí. que vam fer aquí a, a Mallorca, ja ens van dir que tenien moltes ganes de participar i així que esperem que, eh, res, aquest hivern, primavera, tinguem alguna, algunes jornades que ja en podrem parlar en el seu moment de, de com han anat, així que esperem que això d'aquí tiri endavant i també podrem sí. presentar més textos d'aquesta temàtica. Clar que sí, clar que sí. Què anava a dir? Uh, aquesta... Maurice <clears throat> comentava alguna sobre, sobre Pepita de Calabaza o aquesta edició del llibre en relació a, a, a temes de, de, de, de, de la deducció fiscal o Si Era... Eh, ah, no, perdona, no, no, no, no, no, no, ah. no, el que ah. t'havia comentat abans, sí, disculpa. No, el que et deia és que eh, Eh, aquest grup d'autoformació, això que us deia que... Sí. Això que volem, no?, doncs invitar, no?, aquí, aquí a Mallorca tenim el hàndicap, no?, de que estem en una illa i que vingui algú, no?, de, de Catalunya, algú d'Alacant, algú de Madrid o d'on sigui, mos costa sempre, no?, uns bitllets d'avions que, hem de, que, de, que hem de sufragar i justament doncs, amb la campanya d'objecció fiscal que, que Transitant ha, no, ha participat activament, doncs des de Transitant vam, bueno, vam apostar també per això, que part de l'objecció fiscal no, l'utilitzéssim justament per això, per a, eh. per a generar grups d'autoformació ah. que tinguessin no, eh, doncs, eh, la possibilitat d'això, doncs, de poder pagar un bitllet d'avió a certs ponents que tenim ganes de tenir per aquí, que sempre costa que vinguin, no, perquè hi ha la, mm aquesta problemàtica de que no és tan fàcil com agafar el cotxe no? I, i, i, i fer 200 quilòmetres. Així que, doncs això, la pressió fiscal, part d'en ella la, la voldrem eh, destinar a l'organització d'aquestes jornades. Perfecte, perfecte. I que anava a dir, abans de que se'ns ompli transitant eh, amb tot el trullet que teniu avui muntat, eh, ah. fem una valoració de lo que va ser la, la fira de la, de l'ecoxarxa? Eh, vinga, jo, sí, sí. sí? I tant. Ara... La veritat és que jo vaig passar un, momentàniament, perquè ten, per bé, perquè tenia altres trullets i vaig passar un momentat, i la veritat és que estava bastant entretengut, hi havia un públic molt, molt, molt bailongo, s'entrava <laughs> moltíssim el bailongo, no sé, si, no sé si he sentit que hi havia vi calent o no sé què. Hi havia de tot, i, hi havia de tot allà. I, una, i uns tenderetes, la veritat és que tot pagat a, eh, amb talent. Exactament. I, I realment vaig firar un parell de cosetes molt interessants. <laughs> Però bueno, aquesta és la part que jo vaig assistir, la meva part que vaig assistir sense, sense més. Explica'm una miqueta com va anar tot. Bé, la veritat és que bé, aquesta és la, la segona fira que, que organitza la, la Cosàrcia de Mallorca i bé, transitant com a projecte autònom que estem dintre de, de, eh, de la Cotxarxa, doncs hi van participar doncs, de nou amb una parada de llibres, mm. de bé, eh, samarretes, de mooncaps, un poc de, de cafetó mòbil, no? de, cafetà, de cafetó nòmada, no? una, també per oferir eh, la part de cafetó que tenim aquí a Transitant. I bé, va ser, doncs, la veritat és que jo considero que, que un èxit, un èxit així perquè, bé, és la segona que es fa aquest any, és a dir, mm eh, recordem des d'aquí que la primera va ser el mes d'abril, si no recordo malament, i per lo tant jo la gent que de la cotxarxa que està més activa muntant els hi vaig dir no? que fer la primera sempre no? doncs surt, però fer la segona també Eh, eh, no, sobretot és un moment de consolidació, no? de veure que, que la primera no va ser cap anècdota, aquesta jo crec que havia eh, més paradetes, més variades, va venir moltíssima de gent i jo crec que això, la capacitat de, no, de moure no, la xarxa així de, de, de la, no? del, del, del col·lectiu Cocharxa és molt... Res, vamos, jo crec que que, vamos, que felicitades d'aquí a tota sí, la gent sí, que s'ho ha currat, sí. nosaltres encantades d'estar de, un, un, un cop més allà i, i bé, la veritat és passa bomba, no, no gent que també no, doncs coneix eh, el nostre projecte, que coneix no, productors locals, que coneix eh, doncs, eh, no? tota una sèrie de, de col·lectius com l'Escola Lliure de Mallorca bueno, perdó, mm. bueno, o, o no, no, no l'Espai d'Aprenentatge no, no, no, sí, sí. Eh, i, el, i el col·lectiu Escola Lliure que hi ha darrere doncs, que també tenen la seva parada no? doncs, que la gent no? doncs, coneix tot de, no? de, de projectes així interessants dintre la cotxarxa i com deies tu, no? doncs destacar que mm. és una, no? una empenta a la moneda social des d'un és una manera de tocar-la sí, sí, i de visibilitzar-la, no? De, exacte, de, material, vull dir... Exacte, sortir de la virtualitat a vegades que mos acostumava, no? I, i que per un moment la tinguem, no?, entre nosaltres, Clar allà circulant, sí, sí, sí. Sí, penseu que demà també, ara que ho pensen els nostres oients, penseu que demà també hi ha la festa de presentació en societat de, de Sonono, de Nono, a l'espai d'aprenentatge, i que hi haurà diverses activitats, també hi haurà paella, hi haurà una miqueta de musiqueta, i també, eh, bé, hi haurà un, quatre tenderetes així de la gent que vulguin anar a vendre quatre cosetes, eh, tot en talents, crec. Bueno, crec que també acceptaran euros, potser. I, Allà i serem. Estarà, estarà obert a Manco des de mig de matí i fins a, no sé, mitja tarda potser, després de mhm. dinar, tranquil·lament. Mm. Molt bé, sí, sí. Allà estarem, demà ja citant o no, sí, sí. Sí, no... sí, jo no me perd. Jo tinc moltes ganes de conèixer l'Espanya, a més, que no tinc l'oportunitat d'anar-hi encara i, i bé, ja, ja em van avançar des del començament que hi hauria aquesta, no, aquesta presentació així sí. més, més en, no, en públic i, ahir, res, demà ja estarem, sí, sí. Que una altra... Bé, doncs un altre projecte sota d'aquest any, jo crec, no? No, no, sens dubte, per mi és un dels projectes sí, més potents que estan sorgint aquí a Mallorca i que, vamos, demà bé, podrem veure en, en demà directe. Veurem, demà veurem, eh, veurem en els nins en, su, en, su, en, su, en su hàbitat natural. Sí, sí. Molt bé, molt bé. I, i bé, i que tenim, que tenim avui muntat aquí eh. a Transitano. Dic perquè la gent ja vagi pensant a agafar la jaqueta i vagi agafant els trastos per venir cap aquí. Sí, sí, perquè està a punt de, a punt de començar. Bé, avui, avui això, com comentàvem abans de començar, res, eh, avui fem la, la festa del, del primer aniversari de Transitant. És a dir, ja... <laughs> Gràcies, sí, que ha sigut un any un any molt guapo, un any de, de molt de curro, però crec que també de, de molt de bons fruits, així com a, eh, com a transitant estem molt, crec que totes molt contentes de com, de com ha anat i res, doncs aquest vespre tindrem un poc de, de tot gràcies a, a bé, a un de companyes que, no, que, que sí, no, eh, que a través de, no, de, de l'afinitat que compartim doncs han tingut ganes de col·laborar, en organitzar un poc i, i muntar una festa que hi haurà un poc de tot, hi haurà des de teatre bufonesc, que començarem aquí amb, amb, eh, amb Degenerant Utòpics, eh, no, no dic res més, veniu ara que sí, sí, crec sí, que promet. Eh, tindrem un poc de poesia també amb la gent de d'edicions de, Caracartón, que mm. és un projecte que també des de Transitant recolzam i, i treballem plegades des del començament. I després ja passarem a la part ja, ja musical amb, eh, amb la primera, el, el primer concert de, de John Filbetti, eh, que toca més eh, bossa nova, i després passarem a, a l'últim grup que tancarà el vespre d'avui, que serà Celisco Band, que vamos, que no, no sé, que no us ho perdeu, que crec que, estarà, crec que ens farà, ens faran disfrutar a la plaça, de més, no? que una cosa que ens fa ganes de celebrar l'aniversari no, ah, eh, no, molt bona raó. no només a dins, sinó a sortir al barri, ocupar les places, i en particular estarem aquí, al, a la plaça del Pes de Sapalla, i res, i esperem que, que us acompanyeu i que, bueno, que tenim ganes de celebrar-ho sí, sí. amb tota la gent ah, guapa de, de per aquí. ara acabarem i vendrem tot d'una. De tota manera, segur que <clears throat> anirem passant eh, durant, aquest, <laughs> durant aquest mes per recordar-vos que el mes que ve eh, heu de tornar a venir a la ràdio a presentar novetats o no novetats eh, de llibres i a presentar els vostres projectes que sempre sabeu que, que, que mos encanten i, i, i que recolzam des d'aquí 1984 eh, que hi hagi aquest espai que s'ha fet un, un lloc, a, en qüestió d'un any s'ha fet un lloc aquí a, a Palma i, i a Mallorca i, i res, sí que segueix endavant, enhorabona. Vinga, doncs gràcies, aquí, aquí estarem, esperem que això, més que bé mos veiem. <laughs> bueno, avui continuarem fins, a, fins al vespre. Sí, no, que ve... Bueno, exacte, sí, sí, sí. Dic, mos veiem aquí amb, amb tota la gent que mos segueix així per, per la ràdio, sí, sí. bé, gràcies, Esperem que podem fer ja celebrar l'any i un mes, no? Sí, sí, sí. sí. Demà en ressaca anirem a sa, a sa no, no. <laughs> Però no passeu pena, no passeu pena, que, que, que... Arribarem, arribarem. Arribarem bé, arribarem bé. <laughs> bueno, gràcies, un altre pic. Vinga, gràcies a vosaltres, salut. Pots escoltar 1984 a Ràdio Bronca de la FM, dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. i si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta, a la resta del mundo.